Sapnī es eju un sapņoju, kad eju. Uz ielas redzu, tur mirons dejo nāves dēļ. Es eju tur, kur sapņi ir dzīve un debesis zeme. Es kliedzu par sevi, es kliedzu par tevi. Man nav vairs šeit vietas.